وإن ربك لهو العزيز الرحيم Et ton Seigneur est en vérité, lui, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste, قوم فرعون ألا يتقون auprès du peuple de Pharaon, ne craindront-ils pas Allah قال رب إني أخاف أن يكذبون Il dit, Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Mande donc à Aaron, ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Mais Allah lui dit, Jamais, allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous écouterons.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 قال لمن حوله ألا تستمعون Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, N'entendez-vous pas قال ربكم ورب آبائكم الأولين Moïse continue, Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou.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 قال أولو جئتك بشيء مبين Et même si je t'apportais, dit Moïse, une chose, une preuve évidente, قال فأت به إن كنت من الصادقين apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Moïse jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Et il tira sa main et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant.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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Alors nous révélâmes à Moïse, Frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne.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 والذي يميتني ثم يحيين Et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir et fais-moi rejoindre les gens de bien. واجعل لي لسان صدق في الآخرين Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. واجعلني من ورثة جنة النعيم et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. واغفر لأبي إنه كان من الضالين Et pardonne à mon père car il a été du nombre des égarés, ولا تخزني يوم يبعثون et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, يوم لا ينفع مال ولا بنون le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, إلا من أتى الله بقلب سليم sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint.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 وجنود إبليس أجمعون Ainsi que toutes les légions d'Iblis. قالوا وهم فيها يختصمون Ils diront, tout en s'y querellant, تالله إن كنا لفي ضلال مبين Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, إذ نسويكم برب العالمين quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. وما أضلنا إلا المجرمون Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. فما لنا من شافعين Et nous n'avons pas d'intercesseur, ولا صديق حميم ni d'amis chaleureux. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants.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 قال رب إن قومي كذبون Il dit Ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Tranche donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Nous le sauvâmes donc de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, pleinement chargés. ثم أغرقنا بعد الباقين Et ensuite nous noyâmes le reste, les infidèles. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas.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 فعقروها فأصبحوا نادمين Mais ils la tuèrent, et bien, ils eurent à regretter. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Le châtiment en effet les saisit. Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas.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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Ils dirent Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. قال إني لعملكم من القالين Il dit Je déteste vraiment ce que vous faites. رب نجني وأهلي مما يعملون Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font.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 وإنه لفي زبر الأولين Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent ولو نزلناه على بعض الأعجمين Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Ainsi l'avons-nous fait pénétrer, le doute, dans les cœurs des criminels, لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم mais ils ne croiront pas au Coran, pas avant de voir le châtiment douloureux, فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون qui viendra sur eux soudain sans qu'ils s'en rendent compte.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 وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs, ذكرى وما كنا ظالمين à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. وما تنزلت به الشياطين Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, le Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pu le faire. Car ils sont écartés de toute écoute du message divin. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés.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 Qui te voit quand tu te lèves. Et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent تنزل على كل أفاك أثيم Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent.